بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم سب الدهر وأبي حزم من اعتقد أن الدهر بنفسه يقلب الأمور ويسبه على أكبر أما السب الدهر هو يقول إذا إلى الله نعم وما حكم تسميه بقاضي القضاء لماذا؟ لأن هذا شرك في توحيد الأسماء والصفات وفي تشبه شبيه المخلوق بالخالق طيب نواصل إن شاء الله يقول باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك فدو respecter لنود الله d'Allah de et de changer un nom pour cela. C'est-à-dire si le nom ne convient pas, faut le changer. Si ça revient à, à manque de respect à Allah. يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى ب أو يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم ولي الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فما لك من آه، من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح رواه ابو داود وغيره سلام ابو شريح il a dit que son peuple est surnommé Abu al-Hakam Hakam en sens de juge arbitre et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-Hakam ou Allah Al-Hakam c'est Allah et c'est à lui que revient le jugement il a dit en fait mon peuple lorsqu'ils divergent me font arbitrer entre eux et à chaque fois les deux parties sont satisfaits de mon jugement donc de là j'étais surnommé Abu Al-Hakam Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est une bonne chose il avait pris comme juge et de juger entre les gens de façon équitable et il a dit qu'as-tu comme enfant il a dit Shulaih et Muslim et Abdullah Il a dit qui est le plus grand d'entre eux Il a dit Shureyh. Quand il est un Abu Shureyh. Tuer Abu Shureyh. يقول في شعر الكلمات يكنى أبا الحكام أي الكنية كل اسم صدر بأب أو أم وقد يكون بالأوصاف مثل أبي الفضائل وتكون بالنسبة إلى الأولاد مثل بالشريح وتكون بما يلابسه يلابسه مثل أبي هريرة وتكون للعلم للعلمية المحضة مثل أبي بكر Donc cette kunya, c'est tout ce qui provient d'après Kelimet Abu à Oum. Abu père de, Oum mère de. ça peut être pour une descri- un descriptif مثلا quelqu'un Il a une caractéristique, chose qui lui est propre. Tu peux mettre une kunya par rapport à cette caractéristique. Euh, quelqu'un, il a une grosse voix. Par exemple, tu l'appelles Aboul Saoud. Aboul Saoud, par rapport à sa voix. C'est un descriptif par rapport à lui. Ça peut être par rapport aux enfants comme dans ce hadith. t'as un fils, il s'appelle euh, on t'appelle Abu Isma'il. Ça peut être également une chose ah, que tu portes, comme ce fut le cas d'Abu Huraira, qui avait porté un chat. Hir, dans ses manches. Donc il était surnommé Abu Huraira. Et ça peut être ça peut devenir un nom propre. Quelqu'un, son prénom, c'est la kunya. Il vais donné un exemple, Abou Bakr. Abu Bakr, c'est pas correct, parce Abou Bakr, son prénom, c'est Abdullah. Abdullah ibn Othman. Abou Bakr, c'était une c'était pas son prénom. Mais il était connu par ça. Les gens le connaissaient sur sa kunya que par son prénom. Abou a kazalik. Beaucoup de gens ne connaissent pas son prénom. Même aujourd'hui, il y a un khilaf, son prénom. Il a dit que c'est Abdurrahman ibn Sakhar Et même ça, il n'y a pas... Il y a plus de 60, euh, plus de 30 calls par rapport à son nom. Même ça, c'est pas sûr. Donc la kunya, ça peut être différent, on peut dans différentes circonstances. قال إن الله هو الحكم أي والذي إذا حكم بحكم لا يرد car Allah celui lorsqu'il fait un juge le jugement n'est pas rejeté وإليه الحكم أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة c'est lui qui tranchera entre les serviteurs dans, le, dans la dunya et dans l'au-delà ما أحسن هذا أي ما ذكرت من جهة الكنية والتعليل Et là, c'est une bonne chose que cette kunya te soit venue par rapport à cet acte. Mais en réalité, cette kunya-là ne convient pas qu'à Al-Hakam ou Allah. فما لك من الولد أي هل لك أولاد فنكنك بهم والولد في اللغة يطلق على ذكر والأنثى بخلاف الابن فإنه خاص لذكر Qu'as-tu comme enfant afin qu'on puisse s'attribuer à eux comme dans la kunya Et le walad, comme il dit l'auteur ici, c'est valable pour les... En fait, walad, c'est les enfants. Car les gens, aujourd'hui, ils ont pris comme aada, an al-walad wa al-zakar. On dit là, al-walad wa shamil al-bint wa al-untha wa al-zakar. La base, walad, c'est enfant. Et les gens aujourd'hui ont pris l'habitude de dire walad pour le garçon. Le garçon, c'est ibn. Et même, kalimat, مثلا abna, ou banu, le pluriel de ibn, c'est valable également pour la garçon et les filles. Ce sont les enfants de façon générale. مثلا banu Israël, fils d'Israël, ce sont que des garçons. Là, les filles qui entrent dedans. Les femmes entrent dedans. Ama ibn, bizati ibn, ça c'est le fils, le garçon. Bint كذلك. Ama banu, abna, walad, tout ça on peut l'appliquer pour les enfants de façon générale. الشعر الإجمالي يخبرنا أبو الشريح وهو هاني بن زيد الكندي رضي الله عنه انه قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من قومه وكان هي اين حينها اين pense là كان حين ذاك peut-être نعم mois يكنى بأبي الحكم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قومه ينادونه بهذا الاسم أنكر ذلك عليهم مبرا أن هذا الاسم هو الله وحده لأنه هو الحاكم الذي لا رد لحكمه ولم يعقب له وانا بل أن أبا شريح قد اعتذر لهذه التسمية مبينا أن قومه هم الذين سموه بذلك لأنه كان يحكم بينهم فيرضون بحكمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن منه هذا الاعتذار ثم سأله هل له شيء من الولد فأعبره عن بنيه ثلاثة وعن أكبرهم وهو شريح فكناه بأكبرهم وهو شريح Donc là, elle expliquait ce qu'on a dit dans le hadith, que Abu al-Hakam, à l'époque, il était nommé comme cela par son peuple. Ce n'est pas de lui, en fait. Et la cause, c'est qu'il jugeait entre eux et qu'ils agréaient son jugement. Et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté son excuse, mais a changé le nom, car هذا ما ينبغي للمخلوق لأن الحكم هو الله. Et après, il a donné une kunya par rapport à ses fils. يقول الفوائد أن الإسلام يم- يمحو ما قبله. L'islam efface ce qui a été fait auparavant. ثانيا يعذر الجاهل بجهله que l'ignorant est excusé par son ignorance. ثالثا وجوب إنكار المنكر qui est obligatoire de réprouver le répréhensible. رابعا اثبات اسم من اسماء الله وهو الحكم لك الحكم من اسماء الله خامسا جواز التحاكم لمن يصلح للقضاء وان لم يكن قاضيا معينا يلزم حكمه ما لم ي... ما لم ينسحب احد الطرفين قبل الحكم Donc, permis de prendre quelqu'un d'autre qu'un juge pour juger entre les gens. une personne qu'on agrée, les deux parties agrées, qui jouent entre eux, c'est permis. Donc c'est pas un juge officiel comme on le connaît. D'accord Et tant que l'un des deux parties ne se retire pas avant que le jugement ne soit émis. Par exemple, toi, es avec un frère, as un khilaf, tu dis, on va un tel, il juge entre nous. Un autre frère. Donc, tous les deux vous Donc là, c'est permis de faire cela. Et plus prend personne qui, fait du ilm, mieux cela est, bien évidemment. Personne de hikmah, de ilm, de basira. ثالثا استحباب قبول الاعتذار من المسلم إذا كان وجيها qu'il est recommandé d'accepter l'excuse d'un musulman lorsque cette excuse elle est valable. سابعا جواز التكني بالبنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. Donc il est permis également de se prendre une kunya par rapport à sa fille, car lorsqu'on dit le walad, cela vaut pour le garçon et la fille. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, malaka min al-walad, ma qala malaka min al-abna. Ça a été large. mais chez les Arabes, ce qui est connu, c'est le garçon. La kunya par rapport au garçon. Qu'il légiférait, ce qui est connu, c'est de prendre comme kunya le plus grand des enfants. voilà c'est pas obligatoire. C'est préférable de prendre le plus grand. Même avant de couler d'un enfant que tu n'as pas. Alors, tu quatre, garçons. Un, s'appelle Abdullah. Un, il s'appelle Ibrahim. Un, il s'appelle Ismail. un il s'appelle Mohamed tu t'appelles Abu Omar tu n'as pas d'Omar tu peux même tu n'as pas d'enfant tu peux avoir une kunya d'un enfant que tu n'as pas. كله جائز مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على وجوب تغيير الاسم إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته donc il est obligatoire de changer le nom parce que cela amène à une chose qui cause une ressemblance au nom d'Allah les attributs. Kazalik, il y a d'autres, si le nom il est interdit, la sens qui est mauvais ou autre, il devient obligatoire de changer le nom. Ou c'est un sens de teskia, du neuf. Une chose qui te fait le teskia à toi-même. On change le nom également à ce moment-là. Et en islam, ils à shars, mais elles aiment Changer son nom, c'est pas obligatoire. C'est juste pour arabe du fait que tu fais apparaître ton, identité islamique sans quoi si ton prénom de base n'a pas de mal tu peux le garder ta prénom Arjami tu t'appelles je sais pas moi euh, t'appelles euh, Arnaud je ne voit pas de sens mauvais ce, à ce nom-là tu peux garder ton prénom même par rapport à ta famille c'est mieux c'est pas tu, tu dis je m'appelle ou vous m'appelez Abdallah à partir de maintenant. Là, laisse t'appeler Arnaud, t'appelles Arnaud, laisse t'appeler Arnaud. C'est pas de mal. Sois facile, sois souple avec eux. Et les frères t'appellent Abdallah. Ah, mais ce que des gens font aujourd'hui, ils s'appellent Arnaud Abdallah, Euh, ils font, ils joignent entre les deux prénoms, ça, ça n'existe pas, ça, en islam. Les noms composés comme ça, entre un nom Arjami et un nom musulman. L'autre s'appelle euh, Benoît Ibrahim كذا ça ما يوجد هذا et même les, un prénom composé de deux noms arabes كذلك on voit souvent Mohamed Amin كل هذا ليس من السنة هذا هذا من السنة Sunna c'est un prénom là c'est un nom composé comme on dirait Jean-Claude nous ou Jean-François c'est un nom composé et en plus ça amène à Iltibas que Amin c'est ton père en fait, es Mohamed ibn Amin. كذلك eh ben, je pourrais penser cela quand aujourd'hui maintenant les gens ils portent euh, à la base on attribue à notre père mais la boule d'une but qu'ils mettent ibn sans quoi ça peut être un nom composé il s'appelle Ahmed son, son, son, père il s'appelle Mohamed on va dire Ahmed Mohamed ici au Yémen on va dire qu'en fait on va penser que Mohamed c'est euh, Mohamed euh, Afon que Ahmed c'est ton prénom que Mohamed c'est ton père ça va amener une confusion donc le nom composé, à la base, en islam, ça n'a pas d'origine. Tu peux avoir plusieurs prénoms. On t'appelle, par le nom islam il a plusieurs prénoms. Mais nom composé, là, c'est pas là. Et encore plus, ton nom d'avant l'islam, ajouté à ton nom muslim, c'est une chose qui était inventée par les Hajim. Souvent, ils font ça ou dans les pays, les macharidistes comme la Malaisie, l'Indonésie, ils ont deux prénoms, un prénom Arjami et un prénom musulman. Donc toi, demain, euh, te faire nommer comme cela, c'est pas sunnah. D'accord Benoît Mohammed. Hein euh, François Ibrahim. كل هذا لا على يسمى السنه يقول مناسبه الحديث التوحيد حيث انكر الحديث التشبه باسماء الله لان ذلك شرك مع الله في اسمائه وصفاته donc cela amène à du shirk dans les noms d'Allah et ses attributs et ça nous met de la sorte ثم قال باب من حازل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصب بها اصل موكب لا religion la moquerie envers la religion وهذا مر معنا في نواقض الإسلام يَقُولُكُ الله تعالى ولئن سألتهم ليكونن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تَقَذِرُوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Rasul Sallallahu dit, si tu leur demandais, ils diront certes, nous ne faisions que discuter et jouer. Dit est d'Allah, de ses versets, de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et si nous pardonnons à un groupe d'entre vous, nous châtirons un autre groupe, car ils étaient des gens criminels, outranciers. Et la cause du verset, elle va venir après dans le même le hadith. Inch'Allah. شرح كلمة لئن سألتهم أي إن سألتهم عما قالوا من الاستئذاء بالدين وصلب المؤمنين انما كنا نخوض ونلعب اين يعتذرون بانهم ما قصدوا الاستئذاء والتكذيب وانما قصدوا الخوض في الحديث واللعب مش لو دمون سلا يفون جامي دي اون فوس اوكي وده نو جيست اون بريزونتي استين بلاغ كوم سا يا دي بلاغ اخي سون با درول تري دونجوز ميم كوم سيل كي توش توش لا ريليجيون كي امان اس موكي دالله اي دو لا دو لا ريفيلاسيون دو ميساجير صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا الاعتذار في اللغة محو أثر الذنب والمعنى لا تشتغل, لا تشتغل بكثرة الاعتذار بكثره الأعذار الباطلة فإنها لا تقبل منكم Donc le fait de vous excuser ne servira à rien. قد كفرتم بعد إيمانكم أي حصل منكم الكفر بالاستهزاء بعد أن كنتم مؤمنين. Cette raillerie que vous avez fait vous a fait croire après que vous soyez des croyants ceux à qui Allah pardonne le groupe d'entre vous sont des gens qui ont été sincères dans leur foi qui ont fait tauba réel tauba réel de leur nifaq أي نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ولم يتوبوا منه et que d'autres seront châtiés pour avoir perduré sur leur nifaq ils n'ont pas fait une tauba. Et même s'ils ont fait apparaître une excuse, ça n'est pas valable car dans leur cœur, cela est resté ancré en eux. يقول في شرح الإجمالي يذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين طرفا من قصة المنافقين حينما كانوا مندسين في جماعة المسلمين في غزوة تابوك وما اقترفوه من الطعن في الذين في في الدين وتجريح المؤمنين ثم يعبر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن جواب المنافقين لو سالهم وهو انهم سينتحلون سينتحلون الاعذار الباطله الكاذبه يبرر ما خرج من افواههم من البخت في حق المسلمين Donc là, الله عز وجل Allah Azza wa Jal informe de ce que commis certains qui étaient mélangé aux musulmans lors de la guerre de Tabouk et des paroles qu'ils ont profanées à l'égard du prophète et des croyants. Et le, donc là, Allah a informé son prophète qu'ils vont venir s'excuser en quoi Ou quoi Malgré cela, il reste de monafiqines. Il ne pas accepté طيب مخبرا في محمد صلى الله عليه وسلم ان ما حصل منهم من استهزاء بالدين والسخريه بالله واياته ورسوله معلنا عن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ردتهم وعدم قبول عذرهم ولم يسد باب الامل في آه، في وجوههم بل وعد بالعفو لمن ترك النفاق منهم واخلص التوبه لله وشدد الوعيد لمن استمر منهم على كفره ونفاقه Donc là dans ce verset également, il invoque, il a un il évoque euh, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas accepter leur excuse mais par contre qu'il a promis son pardon pour ceux qui auront délaissé le nifaq pour de vrai et ont été sincères dans leur tauba. Par contre, qu'il y aura un dur châtiment pour ceux qui n'ont pas laissé leur tauba, qui n'ont pas laissé leur nifaq, qui n'ont pas fait une vraie tauba. يقول الفوائد الاستهزاء بالدين واهله كفر se moquer de la religion de ces gens cela de la mécréance et quand on dit se moquer de ces gens se moquer des croyants pour leur iman pour leur iman pas se moquer d'un croyant comme ça pour une chose qui n'a rien à voir là se moquer des croyants pour leur iman ثانيا لا تقبل في الدنيا توبه من استهزأ بالدين واهله ظاهرا عن بعض الحنابلة وذهب آخرون لأنها تقبل توبته et certains disent que la tauba du munafiq par rapport à l'estiza en religion en cette, en cette dunya n'est pas acceptée il est quand même jugé comme murtad et d'autres disent qu'elle est acceptée et en vrai elle est acceptée car toute tauba est acceptée maintenant il veut dire par là est-ce que il est exécuté ou pas en fait comme le sahir par exemple le sahir sa tauba elle est acceptée mais il est exécuté quand même par rapport à ce qu'il a fait pour qu'il recommence. Ama la tauba, on est même accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. مناسبة الآيتين الباب حيث دلت الآيتان على كفر من استهزأ بالله وبآياته وبرسوله. Donc ces deux versets indiquent que celui qui se moque de la religion, d'Allah, de son messager, celui-là aura mécru. Et que dire de ceux qui défendent, qui se moquent du messager sallallahu alayhi wa sallam على التعاون على الإثم والعدوان ثم قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أرسنا ولا أجنب عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ووجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عن الطريق فقال ابن عمر كأني ينظر إليه متعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاره تنكب رجليه وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي آه الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون يلتفت اليه وما يزيده عليه وكذا في حديث الصحابي hadith, ce apporte que un homme parmi les gens qui étaient à Tabouk, on dit, ou un homme a dit à Fouane, nous n'avons pas vu comme ses lecteurs, les lecteurs du Coran, de plus gros ventre et de, de langues plus mensongères, de plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Et visé par cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc, le mali qui lui a dit, tu as menti. Cependant, tu es un, moun, un Et je vais certes aller en informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Aouf s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a vu qu'en fait, la révélation l'a déjà devancé. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà été informé de cela. Donc de là, cet homme qui a parlé a enfauché sa monture et s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi sallam pour s'excuser, c'est-à-dire pour justifier ce qu'il a dit. En disant, nous faisions que discuter du chemin de... Ça passer le temps, discussion de, voyage, pour plaisanter. Et là, Omar, il a dit, c'est comme si je, le voyais encore accroché au rênes de la chamelle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en trébuchant sur les pierres Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le regardait même pas et réciter le verset, dans le sens où il dit Est-ce d'Allah et de, son, de ses versets et de son messager dont vous moquiez Sans le regarder. Et là, il est en train de tirer ses rênes pour pouvoir lui parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas attention à lui. نعم يقول شرح الكلمات قراؤنا القراء جم قارئ وهم من قرأوا القرآن وعرفوا معانيه والمراد به المراد بهم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم donc là les Qur'ans sont les ceux qui ont le Coran qui connaissent le, les sens et les termes et c'est visé par là le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons arghab butunan ay awsa butunan wa akthar akalan ce qu'on les plus gros ventres munafiq al munafiq man yuzhiru al islam wa yubtinu al kufr هي والحبل الذي يشد به الرحل وقيل والسعير المدفور ويجهل زمانا للبعير وزماما للبعير دونك nasra هنا a سي لا كورد كي فوفيس دو رين pour tenir la monture يقول في شرح الجمالي يخبرنا عبد الله بن عمر وجماعه الذين اشتركوا في روايه الحديث رضي الله عنهم ان رجلا من المنافقين في غزوه تبوك اخذ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويستاذي بهم متهما لهم بحب الاكل والكذب والجبن عند اللقاء ونعوف عوف بن مالك احد المسلمين الصادقين غضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانكر على ذلك المنافق وكذبه وتوعده بانه سيخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الوحي سبق عوف بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في شانهم قرانا يكشف حالهم ويفضح سريرتهم ويعلن كفرهم وان المنافق قد جاء ليحتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم باعذاره الباطله فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له بالا ولم يقم له وزنا ولم يقل له وزنا وإنما أجابه بالآية التي نزلت في شأنه وامثاله Donc là, قمت له الحديث Dans le hadith qu'on a dit, c'était cité là. Pour avoir à le répéter. Et ça, ce hadith-là explique le verset tout à l'heure. C'est le même Il y a qu'on le fawaïd. Il خطر المنافقين على الاسلام واهله danger des munafiqin sur l'islam et sur les gens car le munafiq c'est un ennemi dans l'intérieur et ceux qui font plus de mal à l'islam ثانيا سب الدين من علامات النفاق الاعتقادي qui insulter la religion serait parmi les signes de nifaq majeur ثالثا بغض المسلمين وتنقصهم كفر fait de détester les musulmans et de les sous-estimer de le diffamer, cela est de la mécréance. Et là, on parle par rapport à leur, iman, par rapport à leur foi, à leur dîme. « Rabi'an, wujub, al-mubadara il-inkar al-munkar. Il faut se précipiter à blâmer le répréhensible. Comme l'a fait Aouf. Il n'a pas attendu de partir voir directement le Nabi sallallahu alayhi pour l'informer. Ça montre également qu'en islam, il n'y a pas d'histoire de balance ou de blâmer celui qui dénonce. Non, il faut dénoncer. Celui qui fait un mal, faut le dénoncer à ceux qui sont en mesure de pouvoir toi même repousser ce mal. Si toi tu peux pas le faire toi-même, va voir les autorités et dire ah il a fait telle et telle chose. C'est pas un ibn islam, faut le faire. D'accord Faut le faire. Et eh ben, blâmer celui qui dénonce, ça c'est parmi les c'est pas de la jahiliya ça. Dans islam, il n'y a pas de ça. Khamisan, sirq iman Aouf ibn Malik radiyallahu anhu. Cela montre la véracité de l'iman de dit Saadisan. جواز وصف الشخص بالنفاق إذا ظهر منه بعض علاماته qu'il est permis de décrire une personne comme étant un munafiq ou plutôt de décrire qu'il est du nifaq si on voit certains signes de nifaq sur lui سابعا إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل عليه الوحي بذلك قبل مجيء عوف cela montre le miracle attribué au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu la révélation informant de ce qui s'est passé avant que Raouf ne vienne en informer. Faminan, Adam Qaboul, Uzr al-Mubtilin, que les gens du faux, leurs excuses sont refusées. Tasiran, Wujub al-Tashaddud, fi rad'i al fi bid-Din. Et qu'il faut fermer la porte à toute personne qui viendrait se moquer de la religion. Donc ces gens-là ont été pris comme exemple pour d'autres qui, qui viendraient agir de la même façon. également, tu vois que les gens du faux parce qu'ils savent qu'ils vont se faire dévoiler, ils se précipitent direct pour vouloir s'excuser. Et donner des excuses là. Quant à celui qui fait tauba pour de vrai, ça c'est makboul. مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث المتضمن الآية على كفر من استهزأ بالله وبكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ce verset, ou plutôt ce hadith, vient comme l'autre verset démontrer la mécréance de quiconque se moquerait de la religion. C'est-à-dire se moque d'Allah, se moque de la révélation, se moque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et des croyants, de façon générale, pour leur iman. مفهوم هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين